galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez. Eneritz zabal eta zuzenbidetza erakaslea, erri elkargo bakararen gaia landu dutenen eh, artean zira, eh, ikerketetan parte hartu duzu. Egunon? Bai, egunon. Egunon. Eta azken hastean, eh, helep eh, bakarroren kontra diren hauzapez eh, batzuk, eh, ez denek, aurkeztu dute errekurtso bat eh, barne ministeritzan prefetaren kontra. Zer hote da errekurtso hierarkiko bat? Bai, eh, Bo, le, lehenagoa agian uh, eh, eh, elegitea hori buruz uh, argipenak emateko, uh, elegite hori beraz prefetak hartu duen erabaki baten kontra emanakoa da, uh, no, fea, prentsak dioen azenik ez dut ikusi elegite hori, beraz ez bitzer baden barnean, baina eh, alalitzateke, beraz eh, errekurtso hori elegite hori prezetaren erabakiaren kontra hartua da, eta jakin behar da e, prozeduran nungiren. Eh, lehenik prefetak lehen eh, dokumentu bat edo erabaki bat hartu zuen, e, eskema, eskema bat hartu zuen, eta beraz eskema hartan mapa bat bazen, eta departamentu osoan ba, lehen ziren errelkarguetatik, orain proposatzen ziren desberdinak e, zituen, perimetro desberdinak, eta bazen ba, ipar euskal bat, eta biharnon boste dosai. Horri buruz, bozkatu zuten haien iritzia eh, zera, hausapesek, etxeak, hor eh, iragan udazkenean, eta beraz, uh, iditzi hori emantagero, bero CDCI euh, egitura horrek ba, ba, zuen boterea euh, eskema hori aldatzeko edo, eta azkenean, ba, eskema hori etzen aldatu, eta aurain bozkatzen ari dena, bigarren eh, erabaki bat hartu zuen prefetak, ba, iditzi horiek hartuta gero, gero proposatu zuen, erri elkargo bakotsak, txak, Eh, dentzako perimetro bat. Beraz, hor perimetro proposamen bat eh, proposatu zuen, eta beraz, Ipar Euskal Herriko bat egite hori. Eh, perimetro proposamen horren kontra zuzendutako ba, elegite bat ditzateke. elegite hori ez da epailearen gana joaten den elegite bat. Beraz, da elegite bat administrazioari e, zuzentzen zaiona. Da kasu hontan, baziren bi aukera, ba, hori ez dira ados perimetro horrekin, ez dira ados ba, bakarrarekin, eta beraz, ba, bi aukera zituzten edo prefetari zuzenean eh, elegite bat eman, galdeginaz ba, erabaki hori aldatzeko, edo ez direlako ados ikimenarekin, eh, edo pentsatzen dutelako legea urratzen duela, Eta ez dute hori aukeratu, baizik eta, hautatu dute bigarren aukera, ez prefetari galde egitea Eh, aldatzea, baizik eta prefetaren lagusiari, eh, ez edo eh, buru hierarkikoari, horregatik deitzen da errekurtso hierarkikoa, beraz, be, ministroari. Da ministroari galdetzen egiten diote, ba hori aldatzea. Egan nahi du, ministroak bere azpikoari, beraz prefetari, jaiten aldiola, edo ez estatzen aldiola bere erabakia? Hori da. Hori da, bai hori da, beti hierarkia printzipioa bada, gero uh, eh, baiek ba, haien argumentuak ematen dituzte, uh, eh, ministroak uh, eh, kasu eginen dien, be, bo, egon ziren deklarazio batzuk, badirudi gobernuak sustengatu zuela proposamen hori, beraz ikusi behar da, baina bon, ez du biziki probablea, eta interesanta dena ere bai, agian beraz, E, interesanta dena, ea, oso goiz etorri dela elegite hori, zeren oraindik erri elkargoa ez da sortua. Zeren erraiten nuan, eh, beraz lehenik prefetak egin zuela eskema bat, mapa bat, gero perimetro proposamen bat, eta hori buruz ari dira bozkatzen errikoetxak, eta hori bururatera maitean, uh, ba, uh, abenduaren hogeita maikan, edo hogeita maika eh, sortuko, hartuko du prefetak eh, erri elkargoaren sortze erabakia. Beraz, hor, uh, sortu baino egin dute elegitea, beraz, biziki goita, eta zergatik egin duten uh, eh, elegiteko, ba, ez zergatik ez diren joan epailaren gana zuzenean, zeren prozeduraren baita or, baitan hor, eh, etapa hontan, e, ba, epaileak kontsideratzen du, prefetak hartu duen pre perimetro posamen hori, ez dela, Eh, erakin juridikoak dituen proposamen bat, beraz, eh, ez du ezin dela epailearen gana bere anulazioa galdegin. Mm. Beraz, horregatik ere orainik eh, izan daiteke jaso imatzen dako ez diren joan epailearen gana. Aldiz, ba, hor prozedura nola baiezkoa gehiengoa baiezkoak gehiengoa atera duen, ba, bimira, ba, abenduaren hogeita baita baino lehen, prefetak hartu beharko du, uh, ba, erri elkargo bakararen sortze uh, erabakia. Beraz, hori sortuko delarik, hor bai, eraginak izango ditu uh, ba, erabaki horrek, zeren ba, elkargo berri bat sortuko da, eta beraz, hor, epailearen gana joateko aukera irekia izanen baina hori ingoz, hori etzen posible. Ba, Eneritza baleta ez, eh, hurrekin esgitko dugu aipatzen, eh, erabakia ere bai, baina... Momentuan, sortzek minuta batez iraganak dira, berrienten hori azurekin, pantzu irigarai. Ukidokin eh, ikusten duguna da jisku handi bat. E, hemengo izenarekin uh, beste nunbait ekoiztutakoa saltzea ezin onartua da. Idokiko Joana Urbistondo Mintzo, Idoki etxeko ekoizlen elkartea kezkaturik agertzen da, Frantzia eta Kanadak izenpetzekotan duten akordioarekin, izarmen horrek ahalbidetuko dezake, espeletako biperak edo zoirati gazna adibidez, Kanadan ere egina alitzaitia hango ekoizpenak baliatuz gainera oso iratiz romarkan ari den eh, agur eh, gaznategiko peio etxeleko, gerran dauko, entxatuko dizela, autetxiak irisku orta zoa, erabakiak hartu haintzin, sorsekreteritako berri sailean, entzunen dugu, akordioa Europarlamentuan presentatu eta ez badatu izan diteike, buda astapen untan. Jeheneko euskal presoak gose greban jarri dira, itziak morenoren isolamenduan ezartzearen txalatzeko. Emazte presoa upresoan egiko zuzendalitzak eskubidean errespetua galdeiteko mobilizatzen buru dela dio, hortako dute isolamenduan eman, bagoaz kolektiboak gutun bat igurridako zuzendari horri, erraiteko alako gaztiguak ez direla onargarri eta galdikiteko presoen galdeak konduan hartuak izan diten, giza eskubidean errespetatziaria txikiak diren presuneri ere dei ideia luzatzen du bagoazek idaz dezaten presan degirat. Lan legearen eh, erreforma, horren kontrako mobilizapenak segitzen dira, goizuntan, bada manifestalia, bayonakoa goizeko amarrak abiatuko da zenturzulo plazatik. Elkargo bakararen gaia ipatzen ari gira goizberri saioan, jakin atzo, mehaineko erriko kontseiluak kontra boskatu duela, heldu da badirela mementoko ogoita sei herri elep edo elkargo bakararen eh, kontra ipar euskalegiren zat, ogoita sei kontra, eta largoita ameka alde berroi bateriek boskatzeko dute horreino. Iru urte orai donapaleuko sokorri klinika ospitale bilakatu zela, urte buru horren ospatzeko, aratsalde berezi bat antolatzen dute, oste untan donapaleuko zen lui gelan, hainbat mintzaldi izanen eh, dira, ospitalaren lekua lugaldian, jendiak zer hartamota igurikatzen du, zer eskaintza da, gizorteko gaiak, jorratuko dira txaldiuntako biontaigoitin. goitin. Rugbian eh, baiona gauratzen ari da bezien, prodebi xapelketaren eh, kondu eta bezan etxeto trebetzaileak eh, jakinarazi du jokolario berenak gabe joanen direla bezierat, pausan usten ditu unek, entzunen dugu, zorziek ditan, eta euskal irratietan biagaratzean, zazpek eterditan, beho monto ban partida emanen dugu zuzenian, jakin igandian ere, kalendugula partida interesgarri bat, euskal iratietan, nola zez, Federal eh, Biko finala zorzik kondu, Euskal Derbia, Endaia eta Doni Bane Loizuneren artiana. Goizbegiko gomita zuzenean Euskal Iratietan. Galderak egin Goizbegiren Facebook edo Twitteraren BITARTEZ Eneritz Zabaleta, zuzenbidetza erakaslea, zurekin eh, segitzen dugu eh, aitzina, eh, helep bakajaren inguruko hainbat gaien jogatzen, eh, joan den eh, astean eh, mm, erabakia argikia agertu zen, egan nahi du bi einak pasatu zirela, eh, biztan lehiaren erdia ordezkatzen duten eh, erriko kontseiluen erdiaren hein hori pasatu zen, horrek prefetaren itza edo itzaz gain, hitzeman duenaz gain, badia alako balio juridikorik eta gakotzen dia zinez erabaki hori? Be, hor prozeduran, uh, beraz, uh, eh, ba, notre legeak, ba, iaz boskatu zen lege horrek, prozedura bat finkatzen du, uh, ba, erri batu daite zen. Eta beraz, aurre ikusten prozedura horretan, horregatik lehen ipatzen duen bezala, bi, bi bi etapa, lehenik beraz eh, mapa bat edo eskema bat ematen da. Horri buruz, iritziak eman zituzten errikoetxek, beraz hor, eh, etzuen, eh, ba, zera, eh, eragin eh, imperatiborik, eh, gero ZDZI erakundeak aldatzen lan zuen, Horita gero, beraz, ba, eskema bai gero, Eh, erri elkargo bako txaren perimetro berri bat zinkatzen duen erabaki bat hartu du prefetak, eta hor aldiz, bat uh, eh, giren fasean, erriko etxek eh, ez dute bakarrik iritzia ematen, baizik eta erabaki behar dute alde edo kontra diren. Eta beraz, ba, bi egin horiek uh, imposatzen ditu legeak, eta bi egin horiek betetzen direlarik, beraz, baiezkoa ateratzen delarik, hor, prefetak ez du auturik, prefetak behar du, beraz, proposatu zuen perimetro hori sortu. Beraz, hor, juridikoki gauzak lotuak dira. Ez iritzia atera baliz, aldiz hor, uh, juridikoki gauzak etziren hainbeste lotuak izan den, zelen hor, prefetak eh, eskubide bat ematen dio ba, prefetak naiz eta ez atera, izango zuen aukera, ez esko horren gainetik ateratzeko, eta berak beste kontra proposamen, kontra eh, proposamen, baina kontra eredu bat uh, egiteko. Baina nola baiezkoa atera den, bai hor juridikoki uh, gauzak lotuak dira. Mm. Ibilbide normalak beraz ekarriko du, 2000 eta mazazpian sortuko dela Egitura hori, irigune elkargo bat da, ertean iri nuke, irigune elkargo bat besteen artean, Ipar Euskal Herriaren eh, berezitasunaren ezagutzea izan da historikoki, autonomia galdearekin, edo estatutu bereziko lujalde kolektibitatearekin, egitura unek aldiz ez du dimentsio hori? Ez, ez hori da, ma, azkenean, eh, ba, Euskal Herriako hori pertsona juridiko bat da, baina ez du... Eh, berezitasunik. Uh, aldiz, berezitasunik ez izaitak, ez du erran nahi, uh, frantzian diran uh, eh, erri elkargo edo irigune elkargo guziak, uh, euneko eun berberak didela, hori da pixat, uh, Txatzen ginen erakusten, badira inbat aukera, batzuek badituzte eskumen batzuk, besteak besteak, uh, legeak ere baditu uh, posibilitate batzuk ba, aukerazko eskumen batzuk emaiteko edo delegazio bidez gauzak uh, lortzeko. Hori dena, uh, ere ikitzeko dago, beraz, uh, bai, uh, estatutu aldetik edo juridiko tasun aldetik ba, egitura bat da bestean artean. Eh, orain, eh, eraiki behar dena, edo ematen ziren deia, e, eh, pista batzuk egin zen ikerketan, eta hauzeitxien kontseilua horretan ari da lanean ere bai da, be, geruza hori nola gorpuztu legearen baldintzetan, eta beraz, Euskal Herriko eredu bat finkatu, ahalik eta gehien erantzuten diona, ba, gizartearen, hauzeitxien, aktoren behar. Mm. Prefetak aipatu izan du, Lugalde kolektibitate berezia, azkenean, eh, litakera, egitura honen, eh, segida logikoa. Bada, bide bat hortarate ere maiten duena, edo hori berri zera eki beharko den zerbait da? Ba, juridikoki ez da segidarik, jana idut, uh, eh, emaiten perspektiba politiko eta sozial batean, ba, izan dezake zentzua uh, saldi horrek. ba, erri izaten aldago jatsu bat, eta gero, ba, zinez obeki aseko duke gure eh, galdea uh, eh, ba, lujalde kolektibitate horrek, ZTSP bezala estatus bereziko lujalde kolektibitate horrek. Uh, aldiz juridikoki ba, batetik bestera pasatu behar balitz, hor bai beste prozedura bat litzateke, lujalde kolektibitate bat osatzeko lege bat bozkatu behar da. Eta horrek erran nahi du, kortxikan pasatu zen bezala, kortxikan ba, estatus bat legez bozkatu izan dara, loita maikan askatu zen ari bez bat, eta uh, eh, lakrita mekakoa da uste dut azkena, eh, gero uh, aldatu dituzte baina hori zanaz, ba, estatutu batzuk bozkatu behar dira legez, beraz, hor, pasatzeko lujalde elkargotik, uh, eh, lujalde kolektibitatera, legez beharko litzateke bozkatu uh, ba, estatu, estatutu bat. Gero, uh, horrek uh, agian ere izan zen algozaren, zergatik ez, uh, ba, kortxikan gertatu zen bezala, lujalde kolektibitate bat sortzea legez, horrek ez duer nahi, lujalde elkargoa eh, desagertuko li, eh, de facto. Ba, hor edo eh, erabakitzen da ba, lujalde elkargoarekin segitzea, edo egitea hiru lujalde elkargo, ba, hor, hala, gauza biskat desberdin dira, baina politikoki agian izan dezakezen zua, erraiteak, ba, lehen urratx bat da, eta gero, ba, bigazen urratxa litzateke lurralde kolektibitatea. Mm. 2006-ko ondoko hilabetek beraz eh, behar dute balio izan. Ebe azkenean, eh, plantan ezartzeko erri elkargo bakar hori. Ondoko ugatsak eh, zer izanen dira? Prefetaren esku dira orain? Bai, orain eh, bo, prefetare eta gero ba, eh, errien esku esango nuke. Lenik, beraz, behar da eh, bosketa prozedura bukatu, zerren ba, bosketa hauek ez dira gehiago iritziak, baizik eta irabakioak dira, eta beraz, be, erriko etxe guziak behar dute boskatu, ba, eta be, gehiengoak atera diren, ba, denek behar dute boskatu, hori normala da bezala. prozedura hori bosketa horiek bukatuko direlarik, prefetak izalen du uh, eh, EP bat, beraz BTB bat, eh, ba, Euskal uh, eh, erri elkargo hori, irigune elkargo hori, sortzeko eh, erabaki bat hartzeko. Sortze giri hori nola baite jaiteko, ba, abenduaren hogeita maika bainoren hartu behar du. Az, eh, abenduaren hogeita maika bainoren hartu behar du, eh, bosketak bukatu eta hor abenduaren hogeita maika harteko epea luke. E, sortzea giri hori hartuta gero, funtzionatzen hasiko litzateke, ba, e, ba, lehenean, mazazpiko, 2008 lehenean. Beraz hori da prefetaren eskudena. Errien esku zer da? Ba, errien esku zer dago, uh, orain, uh, ba, pixka bat, uh, sortze hori egitura berri hori gorpustea, beraz, estatutuak bozkatu eta estatutuetan, beraz, darko litzateke finkatu, legearen baitan diren eskumenetan ze hartzen den, ze ezten hartzen, nola antolatzen den, uh, erabakitze organoak, ba, beraz bada legeak erraiten duena eta gero egin ziren proposamen batzuk, proposamen horiek hartzen diren, bai eduaz, bo, deia badira gauza batzuk atera direnak, eh? uh, eta horretan ari dira, ba, eh, horregatik ere txosten bat eskatu zitzaien juristai, eta horregatik ere ari dira lanean uh, piskat hori dena intzinateko, ba, eskumen, nola erabaki, fiskalitate aldetik, ba, gero beharko dira, uh, ikerketa teknikoak hor prefetaren zerbitzuekin, ba, amar egituratik batera pasatzeko, tasak eta nola lixatzen diren, eta ba, hori dena beharko da egin eta horrek ba, denbora hartuko du. Bai. Hala, ikusiko beraz, ondoko hilabeteetan eh, nola, nola argitzen diren historio guzio horiak, eneritz zabaleta, mil esker gurekin izanik, goizuntan, eta bestaldi bat arte. Bai, mil esker, jo. Euskal Irratian webgunea, erreportaiak.